Escucha, te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Nita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. ¿Qué te pasa, hija? Chila, ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de eso. Hija. Nosotros somos la sobra, papá. Chila. la Secretaría de Prensa y Difusión de la Ik heb de doel verplicht om het volk van Argentina ervan in kennis te stellen dat Eva Perón, geestelijk leider van de natie, de onsterfelijkheid is ingetreden. Vanavond om 8 uur 25.